What's up, madlang people? Pag sinabi kong James, sabihin nyo, karaan. James? <laughs> Kunti lang. Alam nyo, ako po ay batang 90s. Palakpangalat ng mga batang 90s. Pati si Mami, pumalakpak, oh. Alam, alam nyo, guys, ang hirap, ang sobrang simple lang ng pagiging batang 90s noon. Sobrang simple lang na, ng buhay namin noon. Ngayon, nakukumpara ko sobrang ayoko na kasi napaka-judgmental na ng mga tao ngayon. Diba? Tama ako? Alam niyo yung pagiging average looking, ito po yung mga mukhang hindi niyo napapansin in public. Diba? Buti nga yung mga gwapo, di ba? Pag nakasalubong mo sa mall, mapapadalawang tingin ka pa. Uy, pwede yun ah. Ultimo pangit, mapapadalawang tingin ka pa. Uy, tao ba yun? Kami mga average looking, wala kayo, hindi kami napapansin. Wala pang lumapit sa akin, pumuri sa akin. Paano nyo kami pupurihin? Uy, pare, halika dito. Alam mo, sakto lang yung mukha mo, ha? Ah. Wala ka talagang dating. Ang hirap maging average looking. Alam nyo, wala rin kami mga contest. Di ba, mga magaganda, may binibining Pilipinas. Ultimo pangit, may Guinness Book of World Records. Kami mga average looking, wala kayong makita sa TV nyo pagbukas nyo ang tatanghalin natin ngayong gabi at kokoronahan bilang binibining katamtaman. <laughs> Alam niyo, isa pang napaka-judgmental yung mga tao ngayon pag mali-mali mag-English yung tao, di ba? Di ba, pag kunyari, kunyari, ito magkakabarkada to, may mamali isang mag-English dyan, sabi niya, friend, tara, punta naman tayo sa party. May isa kayo laging alaskador na kaibigan, papaulit pa yun. Anong sabi mo? Ha? Ano sabi mo? Ha? Ha? Kasi may nakahanda siya pang asar eh. Ha? Farty? Ha? Furo utot? Kasi ganun tayong mga Pinoy. Pag mali-mali na mag-English yung tao, bobo na para sa atin. Kahit gano'n pa katalino yan, kahit doktor pa yan, tapos na-discover niya pa yung gamot sa cancer. Tapos siya announce niya, uh, Ladies and gentlemen, I think we have found the cure for colon cancer. yung mga tao, colon cancer daw? Cologne? Ano yung pabango? Bobo? Bobo ka, Dok! Alam mo, kahit sa bingit ka na ng kamatayan, sabihin sa'yo ng hold upper, oy, hold up to. Papatayin kita pag hindi mo binigay sa akin yung soldier bag mo. soldier bag daw? Ano to, army? Anong color nito? Camouflage? <laughs> Alam mo, sasaksakay ka ng mga pasahero eh. Camouflage, tama naman yun ah. Tapos nasaksak no? pupunta ka sa ospital, sabihin, sa'yo, sabihin mo sa doktor, Dok, tulungan mo ako, nasaksaka ko. Sabihin lang sa'yo ng doktor, Nako, pasensya ka na, ang ginagamot ko lang eh, colon cancer. <laughs> Hayop ka, natandaan kita. Bobo ka pa rin, Dok. <laughs> ah, kasi ako, aminin ko, judgmental din ako dati. May nakadate kasi ako dati, maganda, stewardess. Anong sabi mo? Tingnan mo, judgmental, judgmental. May stewardess ba dito? Alam niyo yung mga stewardess, di ba? Ang, ang susuplado pag nasa airport, ganyan, hindi ka tweeting tumitingin. Pero pag nasa aeroplano, ang humble, di ba? Garbage, sir? Garbage? May mga judgment, ay, mga, mga stewardess? Garbage? Alam nyo, isa sa mga, isa sa mga ano, sa... Ako, yun nga, matuloy ko yung kwento ko, no? At in-interrupt nyo ako, eh. Alam nyo, kasi yung mga... Ako, judgmental ako dati. Kasi may nakadate ako dati, maganda. Flight attendant. Tapos... Wow, judgmental. Ito talaga ang judgmental, eh. may nakadate ako. Eh, kaso, kaso barok siya mag-English. Ganun para pag barok yung kasama mo, tapos maganda siya, tapos ganito lang itsura mo, hindi mo siya pagdududahan eh mas pagdududahan pa yung sarili mo eh. Kasi nag english siya, sabi sa akin, alam mo, James, walang lasa tong food ko eh. Pwede ka bang kumuha ng ketchup? <laughs> sabi ko, ketchup? Parang mali yun ah. Kaya lang maganda siya eh. Baka ako yung mali. Baka mali na bringin sa akin ng parents ko. Kaya tinawag ko yung waiter, waiter, dalawang ketchup. Sinagot ako, wait lang sir, kunin ko sa kitchen. Magkamag-anak ba to? <laughs> eh, pumangalawang beses, sabi sa akin, sama mo na rin kayo ng hot sauce. sauce? Baka naman British accent. Eh, pumangatlong beses, nabusit na ako eh. Sinigawan ko na, sabi sa akin, meron ka ba diyang barya? Meron ka ba diyang 20? Sabi ko, 20? Magtagalog ka na lang. Sinagot ako, edi eh, 20. <laughs> maraming maraming salamat, Madlang People!